Awit, Kabanata, Isandaan at apat na putwalo. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin, purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin, tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y likain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag, kanilang kinalagyan, hindi magbabago magpakailan paman. Purihin niyo si Yahweh, buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol, mga kabuntukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot, mailap na naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Babae't lalaki, mga kabataan, matatandang taot, kaliit-liitan sa ngala ni Yahweh, magpuri ang lahat, ang kanyang pangalay, pinakamataas, sa langit at lupay, maluwalhating ganap. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh.